كتبت قصيدتي وهنا على وهن لتسكيني وأرسل وردة معها فهل بالصفح تأتيني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خبر وكاتكم Mi smo došli do poglavlja, nešto sam spomenuo uh, zadnji put kad smo ona, imali ders, nakon sažito, poglavlja gdje se gdje Ibn Ketir se osvrnuo prilike na kraj samoga Muhtara, odnosno Muhtar Thekafi, kad je shvatio da Ibn Zubair stalno ga prati, da mu se priprema i tako dalje, e, i kad je shvatio da će mu doći vojska od strane Šama, to je sada Damelika, pod vodstvom Ibn Zijada, i da jedna i druga strana želi njegov pad, on je se vratio na staru svoju, onaj, e, kako da kažem, stari svoj metod, pokušaja se ponovo približi Abdullah ibn Zubeiru, pa mu on šalje pismo u kojem mu kaže ja sam te dao prisegu na poslušnost i pokornost i da budem onaj tvoj savjetnik. Zatim sam, kaže, vidio da se ti udaljio od mene, pa sam se ja udaljio od tebe. Ako, kaže, još uvijek prihvataš, ja sam ponovo tebi u pokornosti i poslušnosti. Međutim, istovremeno Muhtar je ovo krio od šija, jer kad su, jer je bio vođa šija, jer kad bi bio sa šijama, on bi govorio protiv Abdullah ibn Zubaira, proklinjava i tako dalje. A kad je došla ova, ovu pismo, ova poruka, kad je došla Ibn Zubairu, on je htio da ga provjeri da li je istinu govorio ili je bio lažo, pa je poslao odnosno pozvao Omera ibn Abdurrahmana ibn Hartha ibn Hisham al-Mahzumija, pa kaže, spremi se, kaže, u, u Kufu, ja te postavljam kaj namjesnikom Kufej. A u Kufi je namjesnik ko? Muhtar. Dakle, Muhtar je uzeo kufu. Kaže, kako me šalješ u kufu kad znaš da je tamo Muhtar? Kaže, Muhtar tvrdi da je on meni pokoran. Pa mu je dao, dakle, on Omeru daje 40.000 dirhema i kaže, spremi se, nek to bude za puta. Kada je došao, odnosno kada je krenuo na put, se susretne sa Zajdom ibn Kodamom, a Zajed ibn Kodam je jedan od tih namjestnika sluga Muhtara, sa 500 konjanika i to spremnih za borbu. I sa sobom je nosio 70.000 dirhema, pa kaže hoću prema, hoću da idem kod Muhtara i kaže njemu Zubir, ako, odnosno Muhtar njemu kaže, ako ti on uzme pare, pusti ga neki dej. Dakle, završili smo sa njim, nema problema. Ako ne bude htio novac, znaj da hoće da mene svrgnu kaže, dadite im na znanje koje jači to jeste, neka dođe do bitke pa ih pobite. Kaže, on je, Omer je uzeo pare i krenuo prema Basri, jer kogod je imao problem u Kufi sa Muhtarom, pobjegne u Basru. I tamo se pravila vojska koja će kasnije, ne, dakle, nakon godinu, ali više od godine, ona je doći glave Muhtaru, to jeste, on će biti povodom njegovog srnuća. Pa se susreo tamo sa Ibn Mutlijom i kod, dakle, emira Basre, Harsam ibn Abdullah ibn Abi Rabijom, kao što smo već govorili onaj u prethodnim dersovima, dakle Ibn Kathir neke događaje onaj prestigne. Kaže Abdul Melik istovremeno Abdul Melik ibn Mervan poslao svoga Amidžića Abdul Melika ibn Harsa ibn Hakema sa vojskom u Wadi al-Qura da preuzmu Medinu od namjesnika Ibn Zubeira. Pa kaže, istovremeno je Muhtar poslao Ibn Zubeiru pismo i kaže, ako hoćeš da te pomognem sa vojskom, ali nije mu htio pomoći, nego je htio da ga onaj, prevari. Ako hoće da ti pomognem sa vojskom, reci ja ću ti kaj poslati vojsku. Kaže Ibn Zubair, ako istinu govori što je da se mene u pokornosti i da nije ono što ja ne bi volio se desi od tebe, ti kaže pošalji kaj vojsku u Vadel Hura. Dakle, to je pošalji vojsku gdje će Abdumelikova vojska doći, tamo će doći do velike bitke. Kaže, pomozi nam protiv E, stavnika, odnosno protiv boraca Šama. Kaže, pa je Muhtar poslao 3000 onaj, vojnika pod vodstvom Šurehmila ibn Versa al-Hamedanija i između, odnosno, od njih je bilo 700 Arapa, ostalo su bili sve ne Arapi ili kako to oni kažu, Ađim. Kaže njemu, idi sve dok ne doješ u Medinu, a kad doješ u Medinu, tamo ćeš postupiti onako kako ti ja kažem. Muhtar govori njemu on je htio da preuzme Medinu od Ibn Zubeira, nije htio da pomogne Ibn Zubeiru ni u kom slučaju, a onda kaže nakon toga ćeš kaže, krenuti prema Meki, tamo ćeš opkoliti Ibn Zubeira, a Ibn Zubeir je već znao da Muhtar ima onaj ambicije prema Medini, da ima ambicije prema Meki, da ima ambicije prema svim gradovima gdje se nalazi njegova vladavina, odnosno gdje god su muslimani da on zauzme onaj vlast. Pa je, kaže, njemu susret posla Abasa ibn Sehla ibn Sadar Sadija sa 2000 boraca i kaže, istovremeno, kako budeš putovao, onaj, sve e, beduine okupe oko sebe kao vojsku, nek ti pomognu. Ako vidiš da su oni, kaže, meni onaj, e, pokorni, kaže, budi prema njima dobar sve do jednog trenutka dok Allah ne dadni da budu uništeni. Kaže, Abbas ibn Sehli je došao, susreo se sa ibn Veresom u, u mjesto Rahim, a Ibn Veres je ostao sa svojom vojskom. I tamo se susreli kod jednog izvora. Kaže njemu Abbas, zar niste vi, kaže, u pokornosti Ibn Zubeiru? Kaže, naprotiv, jesmo u pokornosti. Kaže, naredio mi je da vas odvedem, odnosno da idete u Adil Hura, da se borimo protiv šamljana, to je stanika Šama. Kaže Ibn Evs, Evs, Ibn Veres, pardon, meni, kaže, nije naredio da ste pokoravam, nego mi je naredio da se pokoravam on odnosno dođe u Medinu, pa da napišem, kaže, mome prijatelju, to je se Muhtaru, a on će mi, kaže, reći šta da uradim. Pa je Abbas svatio šta on hoće. Dakle, da on hoće da napravi udar u Medini, kao vojni udar. I on je prešutio. Kaže, mislim da sti kaže, u pravu. Nemoj se, kaže, men pokoravati, ti, kaže, poslušaj svoga prijatelja, nego ti, kaže, nastavi svojim putem. Ali je put već bio izmorio. Pa je Abbas njemu dao stoke, deva, ovaca, brašna, da se najedu, da se napiju, jer su bili gladni od puta, nisu imali ništa. Kaže, kad se najeli, kad se napili, po, zaspali su, a onda je Abbas i napao preko noći deset kuvih. I je Abbas konto šta će se desiti. Kad je došla ova vijest do Muhtara, kaže on, digo se među svojim pristalicama, pa kaže, zli griješnici, zlikovci su ubili najbolje odabrane Allahove robove – ova stvar je bila neizbjegnu, ne, nemoguće bila da je se izbjegne i ovo je, kaže Allahu kada i kader. Zatim je napisao pismo Muhammedu ibn Hanafije, poslao po, po Salahu ibn Mesuda Hathamiju i kaže, ako želiš da pošaljem vojsku u Medinu, jer ima ovdje spomnje Ibn Kathir jedan dio za koji kaže ne znam da je vjerodostojan, odnosno smatram da nije vjerodostojan, da je navodno Zubair pripremao uh, vatru da spali Muhammed ibn Hanefiju i njegove pristalice. Međutim, Ketir kaže, nema, odnosno, nema osnovni je taj e, lanac prenoslaca vjerodostojna i sama priča je vjerodostojna. Kaže on njemu, ako hoće da ti pošalje, kaže vojsku da ti pomogni, kaže Muhammed ibn Hanefije, ja ne želim da se proljeva krv onaj u Allahovom haremu, da se onaj da iko koga ubija ne želim ja da sam kad htio da ratujem ja bih oko sebe okupio vojsku i davno mi kaže ja započeo rat a onda je poručio po Ibn Mesud Muhtaru, kaže, boj se Allaha i prekini da proljevaš krv muslimana. Dakle, njegova tvrdna, tvrdnja, to jeste Muhtara Sehafija, kao i današnji šija, nije bila pomoć Ehl Bejtu, to jeste nije bila pomoć poslanikovoj porodice, sallallahu alaihi selleme, nego bilo za nešto što je bilo u njihovim prsima, kao što je on to i pokazao, sjećate koliko je onaj, ubio ljudi, svi oni koji su, dakle, i većina oni koji su učestvovali u ubistvu Sejna i njegove porodice. Kaže, kad je došlo vrijeme, onaj, e, njego, odnosno njegova vojska od Muhtara je došla unutar Harema, kaže, pa su imali jednu parolu, govorili su ja Tharatul Husein, to jeste osveta za Husajna, osveta za Husajna. A Ibn Zubair je bio pripremio se da spali uh, Muhammed ibn Hanefi i njegove prijatelje, međutim, kaže im Kethir, ova, ova predaja, najbolj, Allah najbolje zna, nije, nije vjerodostojna. Ibn Đerir kaže ove godine je Abdullah ibn Zubair predvodio ljude na hađu. Kad se kaže predvodio sve ove godine, kad smo pričali, predvodio na hađu, to znači onaj ko vodi, predvodi namaz na hađu, održi hutbu hađijama i zna se onaj čija je tu glavna riječ. Zatim Ibn Đerir kaže ove godine, to jeste 66. godine, Ibrahim ibn Eštar je uh, uputio se sa svojom vojskom prema Ubejdula ibn Zijadu, nešto osam dana, osam zadnjih dana od Zulhidžeta 66. godine, to je pre, pre sam kraj 66. godine. Ebu Muhannef prenosio svojih, dakle, onaj šehova, pa kaže, kada je Muhtar završio sa Džubanetu Sabija i Jehlu Kenasom, stanovnicima Kenasi, nije ostavio, nije ostavio osim dva dana Ibn Ešteru, a već ga je uputio da se bori protiv Šamljana, to jeste Ibn da se bori protiv Ibn Zijada. Kaže, krenuo je u subotu, osam dana pred kraj Zula Hidžeta, 66. godine, a sa njim je izašao i Muhtar, prateći ga, učeći mu dove i sa njim njegova, ona, njegova svita, njegovi prijatelji i stolica koju su bili natovarili na mazgu, a mazga bila e, pokrivena sa svilom i kadifom, raštim prekretačima. Kaže Ibn Ešter kad je vidio šta, onaj, e, šta radi, kaže on, gospodaru, Allahumma la tuahidna bima fa'ala sufa'a minna, gospodaru, nemoj nas kazniti zbog onoga što naši malumnici radi. Ovo je, kaže, sunnet Benu israila onako kako su Benu Israil uh, zavoljeli tele i zaljubili se u tele i obožavali tele, tako mi onoga učuje ruci moja duša, ona njihov, njihov čin je popočine, evo, odnosno Benu Israil. Kad su prošli, kaže, mjesto kantare onda se vratio Muhtar i njegov prijatelj i njihova stolica. Ova stolica ima svoju priču, naime, Tufel ibn Džade ibn Hubeira kaže jednom prilikom sam vidio jednog čovjeka kako sjedi na stolici. Stolica je drvena stolica, kaže, bila je plaho isprljana, nauljana od mas, to jeste prljavšne čovjeku u tijele, od, od, odira i tako dalje. Kaže, pa mi nešto palo na pamet i otišao sam, kaže, kod Muhtara i rekao sam, rekao sam imam, kaže, jednu stvar da ti kažem koju prije nisam nikad spomenuo. Kaže, šta? Kaže, tako i tako ima jedna, kaže, stolica, onaj, u, u, u našem plemenu ima na toj stolici tragovi znanja, kar je subhanla. On misli da tragovi znanja, to jeste da su koristili velikani. U jednoj predaji stoji, kaže, na toj stolici sjedio Alija radi Allahu anu. Ovo vodi u šta? U širk. Vodi u širk. Jer kakve veze ima stolica sa Beričetom i, i, i ono, kako pomostim reći, Al Bejta i Alija radi Allahu bilo koga, nema nikakve veze. Međutim, kaže subhanallah, zar si mi, kaže, to sačuvao da danas i nisi mi kaj nikad rekao. Kaže, pa sam otišao do plemena svoga, plemena Džuade, i kaže, zdražio sam im stolcu. Kaže kakva stolica, nemam stolice, kaže, dajte bilo kakvu stolcu. <laughs> dakle, nije imala, nije imala nikakvu posljednu svoju sentimentalnu vrijednost. Ali je bilo bitno da on, on je htio da dokaže kako Muhtar, nije bio čovjek sa svim, odnosno da nije, da nije primao objavu, da je lago, da nije bio vjerovjesnik i tako dalje. I je ostalog, tamo tu mjesto je stolicu podmetno, ali ta stolica je posle njih koštala e, širka. Pa kaže on e, na kraju, onaj, bilo mi je žao što sam to uradio, kaj boji da nisam to uradio, kad sam bio razgom da ih odvedem, odnosno da ih pošaljem u širk. Kaže, Muhtar je okupio svoju svitu i svoje ljude, pa kaže, znate li vi da je Beno Israili imao tabut, to jeste sanduk na kojem su bile ostavštena Musa i ostavštena Haruna, onaj, i neki kažu da su bile tu koste, koste Jusufove, onaj, i nama je, kaže, Allah dao da ovaj umet ima, kaže, nešto od onoga sa čim će, jel, pomoć čega će tražiti pomoć od Allaha, subhanahu wa ta'ala, to jeste, beričet. Kaže, pa je ustao Shebe Sibine Rebe'i i osudio taj njihov čin, čak što više išao je do mjere da e, proglasi nevjerniku onoga ko smatra onaj, e, da tolcu treba veličati. Međutim, Muhtar je e, u toj svoje pratnji veličao i svetkova tu stolcu do te mjere da je odredio 14 čuvara, 7 sa jedne strane su išli mazgi, 7 sa druge mazgi, sa druge strane mazgi, na nju je stavio, kaže, svilu kadifu, oprali su je, očistili su je, ali koliko god da su je čistili, nisu mogli onaj da promijene njeno stanje, to njene starosti, njene ne, nečistoći. Kaže Ibn Ketir, rahmehullah ta'ala, ovo je, kaže, bio jasan dokaz za Muhtara i njegove sjedbenike da su bili malo umnici, da nisu imali razume, da su bili džahili, da nisu imali onaj vjerskog znanja, da nisu bili mutehli onako kako se predstavljali, kako se prodavali. U Ahidi kaže ove godine, to jeste 66. godine, u Egiptu je se pojavila velika kuga koja je ubila, odnosno od koje je umrlo mnogo ljudi. Ove godine, to je 66. Abdul Melik, e, eh, odnosno e, prvi put su proizvedeni zlatnici pod vodstvom, odnosno pod naredbom dolazi za Ibn Mervana, to jeste u Egiptu. Ove godine Abdulmelik ibn Mervan naredio da se Kubetu Sahre, Kubetu Sahre to je ona žuta kupala u Betul Mahdisu koju svi mi smatramo da je to šta? Dakle, Kudsu, dakle, to Kubetu Sahre, da je to Mešed Lahsa. A to nije Mešed Lahsa. Mešed Lahsa je sasvim na drugoj strani, ima drugačiji oblik, veći je mnogo, ima crnu kupolu, manju kupolu i tako dalje. Kaže pa onaj Abdulmelik ibn Mervan, zbog toga što je Ibn Zubair i njegovi namjesnici ga vrijeđali sa onaj Mimbira, rekao da se ukrasi kubetu sahre i da se na nju potroši sve što ima od imetka, dakle od hazne, od betul mala, da se ona ukrasi, to jeste da se onaj napravi u najljepšem liku, obliku i opremi da bude čak ljepša od, ka, od Kabe. Na taj način je naveo stanovnike Šama i okolnih dakle, država, tamo gdje su živjeli muslimani, da više ne idu na hađ, dolazili su na hađ u Beit al-Mahdis, tavafili su oko, oko ovaj kubetu Sahre, sedam puta, tamo su klali kurbane, sve ono su radili kao što se čini kod onaj Kabe, to jeste u Mešid haram I samim, ta, samim tim odvratio ljude od hađa. Zbog čega? Samo da ne bi slušali kako oni pričaju protiv njega. To jeste protiv Abdomelika ibn Mervana. Čak što više, tamo su obilježavali Bajram, tamo su brijali glave, odnosno bio im je to on, onaj cilj, odnosno bilo im je to mjesto hađa. Kad je Abdulmelik od, odlučio, odnosno donio odluku da obnovi Betul Mahdis, odabro je dvojicu istaknutih, dakle, Mimara, Ređa ibn Hajva i Jezida ibn Selama, i dao im naredbu, odnosno dao im dozvolu da pokupe sve što je pod njegovom rukom od e, zemlje muslimana, da pokupe i metak, da pokupe sredstva, da se okrene, okrenu prema onaj kubetu sahre. Kaže Ibn Kathir, rahmehullahu ta'ala, iskoristili su najkvalitetnije materijale i sve što je moglo da se pokupi od zlata i od srebra koristili su najbolje mirise od miska, od, od ambere, od maverda, šafrana i znali su onaj šta je najvrijednije u tom dobu. Kada bi neko otišao, nadaleko bi, kaže, osjetio miris kubetu sahre, dakle miski miris od kubetu sahre, prije što se približio, osjetio bi nadaleko onaj miris. A kada bi se, kaže, vratio svojoj kući, svako je onaj ko bi prošao kraj njega ili ga promirsao, znao je da je bio u Betul Mahdisu. Toliko bi, dakle, tijelo napilo se mirisa unutra i kaže, znali su da je ulazio tamo unutra u Kubetu Sahra, to jeste kod onoga kamena za koji se Kobajak tvrdi da je visijeći leteće, nije, kamen stoji na zemlji kao i svaki drugi kamen. Kaže, u to vrijeme, Ibn Ketir, u to vrijeme nije postojalo na Dunjaluku ljepša građevina kao što je bila Sahrat Beytul Mahdis, to jeste Kubetu Sahra. Kuba, kad kažem Kuba, to je kupola Sahre kamena. čak što više su ukrašavali sa stvarima koje nisu bile dolične islamu, između ostalo naslikali su slike sirad, čuprije, ulaz, odnosno vrata, dženeta, stopa Allahova poslanika sa Allahosenem doline i džehennema, to sve po zidovima Kubetu Sahare, doline i džehennema, pa su, kaže, ljudi e, misl, mislili da ne postoji svetije mjesto na zemlji kao što je Kubetu Sahare i samim tim okrenuo hađ onaj od Meki prema e, Betul Mahdisu. Između ostalog, Ibn Kathir kaže, zapisano je da je potrošeno nešto oko 600.000 miskala zlata. 600.000 miskala zlata, miskala je 4,5 do 5 grama, što znači oko 3 tone zlata su potrošili na ukrase onaj za kubetu sahre. U nekim drugim predajama kaže stoje da je to 300.000 miskala. E, također, kada je došlo vrijeme Ebu Džafra al-Mansura, došao u Bejtul Mahdis, to je bilo 140. godine, otprilike 70 i nešto godine, 74 godine nakon ovoga događaja, Bejtul Mahdis, odnosno Mežid, onaj, e, Mežid Raksal Kubac Sahra je već bio dotraju porušen i tako dalje, kaže pa je naredio da se svo to zlato skine, da se svo zlato skine i srebro i da se potroši na obnovu onaj Bejtul Mahdisa, pa je, odnosno Halalte Kubac Sahre, pa je onaj, urađeno kako je i naredio. <clears throat> Zatim je, kaže, nastala 67. godina. Ove godine je Ubejdula ibn Zijad poginuo od strane Ibrahima ibn Eštara Nahija, a to jeste Ibrahim ibn Eštar je izašao iz Kufi, u Kufi u subotu 8 dana prije kramo, kraja Zul Hidžeta, onaj prethodne godine, to jeste 66. godine. Zatim, kad je nastala ova godina, njegov pohod prema Ibn Zijadu je bio, on desio se u zemlji Mosula desio se u zemlji Mosula, a oni su se susreli na mjestu Hazer. Kaže, između njega, između Mosula, između mjesta Hazera i Mosula bilo nešto oko pet Ferseha, to jeste u određenju udaljenosti, kilometar i još nešto, to jeste nekoliko milja. Kaže, Ibn Eštar je te noći ostao, nije spavao kod samog susreta, nije mogao da spava. U toku noći je probudio svoju vojsku i rekao da se spremi da krenu prema Ibn Zijadu. I kaže, išli su dok se nisu približili na jednu uzvišicu i zatekli su Ibn Zijada u jednoj dolini. Dakle, noć još uvijek nije svanuo saba. I kaže onaj, on njima, dao vam je Allah da se susretnite sa ubi... A pazite kako govornik, onaj koji, koji je retoričan, šta koristi. Kaže, dao vam je Allah da iskoristite priliku da se dignete protiv ubice sina kćeri Allahova poslanika sallallahu alaihi ve sellem. Allah vam je, kaže, dao da mu se osvijetite ovoga dana. Ovo vam je, kaže, dan za sina kćera Allahova poslanika sallallahu alaihi ve sellem. Uradilo su njemu ono što nije uradio faraon Benu Israil. Nisu mu dali da se napije sa vode Eufrata, to jeste uprkos tome što je bila rijeka, nisu mu dali da se napije ni on njegova poruca. Pobili su jednog po jednoga. Zadovoljite, kaže, svoju pakost, odnosno svoju halalte, želju za osvetom u svojim uh, prsima pokažite im snagu svojih kopalja i svojih sablji, natopite zemlju njihovom krvlju. Kaže, znate šta su uradili sa porodcom vašeg poslanika? Allah vam je sad, kaže, ovdje onaj, što bi rekli, serviran s vam ovdje, da ih pobijete. Kaže, pa su navalili na, na njih i susret ove dvije vojske, normalno došlo do, do velike bitke, jer sa Ibrahima, Ibrahima je nešteno bilo oko 20.000 boraca. A Ibn Zijad je vodio, kažu, 80, ne kažu 60.000 boraca. I uprkos tome što su bili tri puta ili četiri puta mnogobrojni, nisu očekivali, nisu, oni su bili su iznenađeni, e, definitivno da je moralo doći do, do, do velikih gubitaka na njihovoj strani, to jeste Ibn Zijadovoj, kaže, pa su onaj izvojevali bitku. Između ostalog, Ibrahim Ibn Ešter je sasjeku Ibn Zijada popola, odvojio mu dakle noge onaj od kukova, odvojio mu noge i gore tijelo. I kaže svojim ovima e, namjest, odnosno svojim pomagačima, kaže, nađite mi, kaže, čovjeka, prepolovio sam ga popola, ne znam ko je. Kaže, kad sam ga presjetio, osjetio sam, kaže, miri smiska od njega. Kaže, nađite mi ga ko je. Kaže, kad su ga našli, a ono, Ibn Zijad. Kaže, pa su mu odvojili glavu i ovo se puno spominje odvajanje glava od tijela, onaj spominje ona Ibn Kathir rahmehullahu ta'ala kaže pa je ta glava bila poslana Muhtaru kao muštuluk za osvetu Huseina radilanu jer je Ibn Zijad naredio da se onaj uh, Husein obezglavi i da se njegova glava pošalje Jezid ibn Muavi. Onda su, kaže, pratili kufljane uh, šamljane, pa su ubili koga su mogli da ubiju, neki su od njih se ugušili onaj, u rijeci, neki su pobjegli ostavljajući svoje imetke i svoje konje. Kaže se, odnosno Ibn Ketir ka, kaže, stoji onaj zapisano da je Muhtar obradao svoje prijatelje koji su sjedli sa njim, da je došlo do velike bitke i da su da je njegova vojska, to jest Ibrahim ibn Ešter, da je izvojevao pobjedu. Pa kaže Ibn Ketir, ne znam je li to bio, kaže njegov optimizam, je li to kaže samo potrefio ili se radilo o njegovim gatkama, to jeste saradnje sa džinima i sa šeitanima. Neki njegovi su prijatelji tvrdili da je objava, međutim od toga kaže nema ništa, on objavu nije prihvatao, ko misli da je primio objavu, on je kaže nevjernik. Međutim, dokaz tome da je da nije onaj istinu govorio, e, rekao je da je se desila ova bitka u mjestu na Suibain, međutim, bitka se desila u Mosulu, sasvim na drugoj strani, onaj, uh, odnosno na drugom mjestu. Kaže, Ibn, odnosno, uh, Muhtar se popio na Mimberu i obradovao kaže, ljude sa ovim događajem, pa kaže, Ibn Kathir tvrdio je da se ovaj događaj desio na, na Sibenu, u, na, na, na polotoku, arapskom polotoku, međutim, ona je tačno se desila u Mosulu i samim tim to je bio dokaz da Muhtar je lažao, da Muhtar nije govorio istinu, da mu nije objava dolazila. Ebu Ahmed al Hakim kaže, njegovo ubistvo, to je Ubejdula ibn Zijada, se desilo na dana Šure, 66. godine, a kaže Ibn Ketir, tačnije se to desilo 67. godine. Na isti dan kada je ubio, kada je ubio Huseina radi Alanu i njegovu porodicu. Iz biografije Ibn Zijada ovdje izdvaja Ibn Ketir pa kaže, on se zvao Ubejdula ibn Zijad ibn Ubejd, poznat po Ibn Zijad ibn Abi Sufjan, neki su ga zvali Zijad ibn Abi uh, eh, o Ibnu Sumeje, to jeste kći uh, eh, Halalte, sinu Sumeje, bio emir Iraka nakon svoga oca Zijada. Ibn Mu'in kaže, zvao se Ubejdula Ibn Merđane, a Merđana mu je bila mati. I postojka i druga mišljenja, bila je Međusika, to jeste od vatru poklonika, njegova kunja je bila Ebu Hafs. Nastanio je Damask nakon jezida Ibn Muavije. Imao je kuću u mjestu Dimas, poznata je bila pod imenom Dar Ibn Ađelan. Njeg, rođen je 39. godine po Hidži, onako kako što prenosi kod Ibn Asakre, Ibn Abasa, Jahmeda, Junusa i Labija. Kaže Ibn Asakir, prenosi se hadise od Moavije, od Seda Ibn Abivaka, Semakala, Ibn Ezara, e, Jesara, da je on, dakle, prenosio hadise od njih, da je u njihovim lancima od Allahova poslanika, sa Allahova sam prenio nekoliko hadisa. Od njega prenosi Hasan al-Basri, Ebu al-Melejhi ibn Usame, kaže Ebu Naimir Fadl Dekin, Spomenuli su Vajdullah ibn Zijada kada je ubio Husena, imao je 28 godina. Kaže mi Kathir, samim tim ovo je dokaz da je rođen 33. a ne 39. godine po Hirši. Ibn Asakir prenosi od Moavije kada je napisao Zijadu da mu dođe sa njegovim sinom, pa je došao sa njegovim sinom, kaže Moavije ga ništa nije pitao, a da nije znao odgovoriti, osim što nije poznavao pjesništvo. Pa kaže, zašto ne poznaješ pjesništvo? Kaže, ja imir al-mu'minin, nisam volio da se u mojim prsima spoje riječi milostivog riječi šeitana. Kaže, nestane tako me Allaha kaj ne bi me spriješao da učim pjesništvo osim na dan Sifina, kao što je rekao Ibn onaj, Atanibe, pa je spomenuo neke onaj, strofe i onda je naredio njegovom ocu, onaj, Ibn e, Zijadu kaže nauči ga pjesništvo. Pa kaže nakon toga nije postojalo ništa od pjesništva da nije znao. Također o njemu se govorilo da je imao naglasak ne Arapa, to jeste stranaca, da je griješio kada bi govorio u arapskom jeziku, da nije znao da koristi harf qaf, pa bi rekao katelna, nije govorio katelna, dakle, borili smo se, ubijali smo. Također je upitao jednog od Haridžija, kaže, e harurijun et, ent, umjesto da kaže, e harurijun, dakle, ha i ha je miješao i tako dalje. To je, kaže, njegova slabost, e, Moavije kaže, to nije njegove slabosti, nego toga, toga isticala, odnosno, od ostalih ljudi, Eh, to je bila njegova kao navodno prednost. Kada je Zijad predstavio 1953. godini, Moavija je postavio u Basri Semora ibn Žunduba, otprilike godinu i pol, zatim je njega smijenio sa Abdullahom ibn Amrao ibn Gajlanom ibn Seleme, otprilike nekih šest mjeseci, zatim je njega smijenio, a onda je postavio Ubedula ibn Zijada 55. Eh, godini. Kada je naslijedio vlast ili hilafet ili kraljevstvo jezid ona, svoga oca, spojio mu je i Basru i Kufu i učinio ga namjesnikom i jednog i drugog, onaj, jedne i druge pokrajine, jer se ne, tu ne radi samo o gradovima, nego radi se o krajevima, kao što su kod nas, dakle, pokrajine. Ljudi pitaju, kaže, jel Bosna i Hercegovina dvije države? E isto, u našoj glavama je to jedna država, al kod ljudi kad čuju dva rašta imena, misle da su to dvije rašte države, iako bi neko volio da su dvije države. Sagradio je sebi dvije palače, bijelu i crvenu, onako kao što imao, kaže Kisra, U crvenoj palači je bio zimi, a u biloj palači je boravio ljeti. Pa kaže jednom prilikom, normalno isto vremeno bio je sudija i kadija njima, kaže jednom prilikom došao mi je čovjek, kaže neka Allah uputi našeg emira na pravi put. E, mat, e, žena mi je umrla, kaže pa hoću da oženjem njenu majku. Kaže koliko ti daju iz hazne, kaže dajem 700 dinara. Kaže dokinite mu 600 dinara, a osadno dajete 300 dinara. To jeste neka nema onaj, dovoljno novca da se oženi sa bilo kima, ne sa njenom majkom. Kaže, u drugoj jednoj e, parnici došla je žena sa čovjekom po imenu Umu Fadžiđ, pa je tražila da je rastavi od njenog čovjeka i kaže, ne želim da živim sa Ebu Fadžidžom. Kaže, Ebu Fadžidž, Allah da uputi našeg emira na pravi put, kada čovjek pređe jednu određenu doba svoga života ili približi se onaj kraju svoga života, onaj njegov se razum u upotpuni, postaje mudri, nestane mu džehla iz glave i postane kao je mnogo ozbiljniji. A žena kada dođe u te kaže, godine, polako je kaže, razum onaj, e, slabiji, postaje nerotkinja, a jezik joj postaje sve oštri i oštri. Kaže, pošto je tako, uzmi ti kaj za ruku i vodi je kući, nećemo mi vas tvoje rastaviti. To jeste, trpi i šuti. Također jednoj se predaj, prenosi da je Ibn Zijad naredio Safanu Ibn Muharezu da mu se dadne 2000 dirhema pa, mu, pa su mu ukradeni. Pa kada je došao se požali, kaže možda je u tome hajr. Kaže kako će biti hajr kad je ostao bez para. Kada dadnete mu još 2000 pa je našao i one 2000. Kaže jesam vam rekao da je to u tome hajr. Za njega je bila udata Hind kći od Esma ibn Harđe, a udala se za nekoliko ljudi i to namjesnika Iraka. Pa kad su ju pitali ko ti je bio najčasniji i najbolji muž za tebe, kaže naj, najčastniji, odnosno čovjek koji najviše častio žene bio je Bešir ibn Mervan. Žene se, kaže, nikoga nisu bojale kao što se bojale Hadžađa ibn Jusufa, ali bi, kaže, volila prije sudnjega dana ili na sudnjem danu da gledam u Bejdula ibn Zijada i da onaj, uživam u razgovoru i gledam u njega, jer me oženio dok sam bila djevica. Također, Osman ibn Abi Šejbe prenosi od Džerira, od Muhira od Ibrahima, pa, od Ibrahima, pa kaže, prvi koji je glasno učio namazu Mavu za ten, to jeste Kulauz bil Fela, Kulauz Brabil Nas, je bio Ubejdula ibn Zijad i to u društvu ili prisustvu Abdullah ibn Mesuda i njegovih pristalica, jer Abdullah ibn Mesud u svom safu nije nije unosio, nije zapisivao Kulauz bil Fela, Kulauz Brabil Nas, ove dvije sure nije smatrao dijelom objave. Ibn Zijad je bio poznat po svojoj hrabrosti, čak što više i onih gdje nije trebalo i gdje nije onaj, čak bilo ni dozvoljeno. Ali dolazili smo ashabi Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem pa mu govorili kao što se desilo jednom prilikom od Ibn Amara pa kaže ušao kod Bilal bin Zijada kaže čuo sam Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem najgori je onaj e, čoban koji zapostavi svoje stado čuvaj se da ne budeš od njih Također se prenosi od Mahala ibn Jesara da je ga posjetio pa kaže ja ću prenijeti hadis da Allaha poslanika sallallahu alejhi ve sellem kaže bilo koji čovjek da mu Allah džalšanu dadne da čuva onaj svoje stado pa on ga kaže pro nevjeri neka zna da će mu Allah zabraniti ulazak u džennet. kada je Makl ibn Jesar preselio, kaže, ibn Zij, odnosno, jest Ubejdula ibn Zijad me klanja u dženazu, ali nije pratio ona njegovu dženazu do ukopa. Njegov najveći grijeh kojim se prepisivao jeste to što je poslušao Šimra ibn Zil Džošina da ne udovolji jednoj, jednom od tri zahtjeva Huseina radijallahu anhu, to jeste da ga pusti da ide slobodan ili da se vrati jezid ibn Muavi ili da se vrati u Meku. Nego je poslušao onaj Zildžošena, Šimira Zildžošena, da onaj uh, Husein bude doveden do Bedula ibn Zijada i da mu Bedula ibn Zijad presudi, pa je se Husein radi Alhamu suprostavio on sa svojom porucom, pa je došao do poznate bitke na Kerbeli gdje su ubili Huseina i dobar dio njegove familije radi Alhamu arvahum. Prenosi se u pred Abdullaha ibn Selama ibn Harba od Abdullah Melika ibn Kardusa od sluge Ubedula ibn Zeja da kaže ušao sam jednom prilikom u njegovu palaču ka, i to u ono, oni dana kada je ubijen Husein. Kaže, pa mu se pred licem zapalila vatra ili nešto slično vatri. Kaže, pa je mahnuo svojim rukavom ovako ispred lica i onda je rekao, nemoj, kaže, ovo nikome da prenosiš. Šerik ili Šerik prenosi od Muhire i kaže, njegova mati Mrđana je rekla svom, dakle, sinu Ubejdullahu, kaže poganu jedan, ubio si sina kćera Allaha, poslanika sallallahu alaihi sallam, Allaha molim kaj da džanet ne vidiš. Ako se sjećate, govorili smo o njegovoj opasnosti, to je da, da se radilo o veoma opasnom čovjeku, da ispred sebe nije ostavljao ni u jednoj bitci nikoga da nije deskova vojske i onaj nikad se nikome nije smilovao u, u susretima. To jeste sve dok nije došla do ove bitke na Mosulu, kada je Ibrahim ibn Eštar iskoristio priliku pa je poveo bitku protiv njega i njegove vojske i njega onaj ubio. Prenosi se od Amari od Ibnu Umera kaže kada je donešena glava u Bedullah i njegovih prijatelja pa je ona spuštena u Mežđidu, u Rahbi, došla je zmija, pa je ušla u jednu, pa izašla na drugu glavu, ušla bi na nos, izašla bi na usta, kod prvog kod ubedila ibn Zijada, pa onda bi ostala bi kaj nešto vremena u glavu, izašla pa ušla u drugu glavu. Nekoliko predaje ovdje Ibn Kathir spominje, sve su sličnog onaj, e, sastava, pa kaže, e, Tirmizi navodi da je ovaj hadis Hasan Sahih. Ove godine također ubijeni Muhtar ibn Abi Ubejd od strane Musaba ibn Zubeira. Abdullah ibn Zubeir je smijenio ove godine svoje namjesnike u Basri, to jeste namjesnika Harsa ibn Abdullah ibn Abi, ibn Abi Rabi al-Mahzumija, poznatog po nadimku Kuba, pa je postavio kao namjesnika svoga brata Musaba ibn Zubeira, da bude on taj koji će onaj se suprostaviti onaj eh, Muhtaru u njegovim pohodima i njegovim spletkama. Kad je Musab došao u Basru, ušao je onaj, zamotane glave, zamotana lica da se ne vidi, pa je sjeo, kaže, onaj, na minber, a ispod njega je sjeo onaj Hars. Pa su ljudi koji povikali Emir, Emir, to jeste vođa, vođa. Kaže, kada je skinuo onaj povoj sa lica, Kuba je došao i sjeo ispod njega, onda se, kaže, ljudi onaj okupili, a on se popeo, odnosno ustao je na, na minberu i održao hutbu i kaže, Inne fir'auna ala fil ardi vođala ahla ašija, Faraon se uzdigao na zemlji i stavnike zemlji podijelio u stranke. A onda je, kaže, pokazao rukom prema Šamu i prema Kufi. Zatim je rekao, Allah je rekao, ونريد أن نمون على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض. Mi želimo da oni koji su potlačeni na, na zemlji, hoćemo da ih učinimo vođama, to jest imamima, i da ih učinimo oni koji će naslijediti vlast i da im dadimo vlast na zemlji. Pa je, kaže, okrenuo se i pokazao prema Hidžazu, to jeste prema onaj Meki, prema Ibn Zubeiru. Kaže, ostavnici Basre, vi, kaže, dajete imena svojim emirima, kao što je ovaj, dakle, Harz bio Kuba, ja se, kaže, zovem Kasap Mesar. Dakle, dao im je na znanje čera šta? Da se baviti jeste onaj rezanje mesa. Kaže, pa se ljudi okupili kod njega, bilo im je drago što će se neko suprostaviti muhtaru i njegovim nasilnim vojnicima. Pored svega onoga što je on e, obznanio da, da mu dolazi objava, sebe je smatrao vjerovjesnikom, ljudima je to teško, onaj padalo. <clears throat> Ibn Eštar, nakon što je ubio Ibn Zijada, e, naselio se u određenom dijelu onaj e, muslimanske države ili islamske države pa je i zanemario sam vrijednost onoga muhtara, a Musab je imao želju da se osvijeti i jednom i drugom, odnosno da se osvijeti muhtaru, da se osvijeti muhtaru da njega makne sa, sa vlasti. Kaže, pa je poslao Muhelebu ibn Abi Safri, namjesniku Horasana, da se skupi sa vojskom i došla je, kaže, velika vojska, do te mjeri da se stanovnici Basre obradovali, jer se ponovo formira vojska pod osnovom Musaba protiv onoga Muhtara. Kaže, pa su došli i sa mora i sa kopna. Gdje god je bio jedan vojnik sposoban, spremili su se da krenu prema Kufi. Ispred sebe je Musab poslao Ubada ibn Huseina <clears throat> i onda je podijelio vojsku, pa Ibn Ketir ovdje spominje ko je vodio desnu koliju u stranu, ko je bio naprijed, ko je vodio konjanik, ko je vodio onaj, pješadiju i tako dalje. <clears throat> Kaže, Muhtar je izašao sa svojom vojskom onaj, nadomak nedaleko svoje palače. Zatim je obratio se svojim e, sljedbenicima i rekao želim da budem na konju, ne želim da dočekam i u palači, ne želim da ih dočekam unutra kao kukavica, hoću da onaj dokaže da sam ja e, hrabar. A znao je Muhtar, je znao da ovu bitku neće izvojevati, da će je izgubiti. Kaže, kad je došlo do bitke, odmah na samom početku Muhtarova vojska je bila ili desetkovana ili rastjerana oni koji su uspjeli pobjeći, pobjegli su, a neko je povikao njemu da ide u palaču. Kaže, pa se zatvorio u palači, a onda ga je Musab držao četiri mjeseca. Ostavio ga bez hrane i pića, bez ikakve pomoći. Četiri mjeseca, dok nije onaj došao trenutak kada mora se sam predati. Međutim, i tad se nije htio predati, nego je se, nego se kaže, okupao, namirsao i pripremio se kao što se priprema, kaže, mejiti pa se, kaže, borio sve dok trenutka dok nije pao mrtav, to jest dok nije ubijen. Oni koji su ga ubili, to su bila dva brata, Tarfe i Taraf, sinova Abdullaha ibn Dajjađa ibn Abi uh, Hanefije, min Beni Hanefije, ili Beni Hanife, kaže, ubili su ga na mjestu, onaj nadomak Kufi a onda je njegovu glavu njegovu su glavu osjekli odnijeli su kod Musava ibn Zubejra ušli su u palač tamo gdje je on onaj vladao pa je stavljena njegova glava kao što je stavljena glava ibn Zijada pred Muhtara dakle Muhtarova glava stavljena pred Musabovu glavu isto kao što su Ibn Zijada donijeli pred Muhtara. Isto kaže kao što je Huseinova glava bila stavljena pred Ibn Zijada. I kaže isto kao što će kasnije pričat o tome, kaže Musabova, Musabova glava biti donešena pred Abdumelika Ibn Mervana. Što znači da je to bio kod njih kao neki trofej da se skidaju ljudima glave, Allah najbolje zna. Kaže onda je naredio Musab da se njima dadne 30.000 dirhima nagrade što su ubili uh, Muhtara. Musab je ubio mnogo pristalica od Muhtara, zarobio je nešto oko 500 i naredio da, im, da se svi glave. I to u jednom danu. <clears throat> Kaže, poslao je po njegove dvije žene, Umu Sabit bint Semre ibn Džundub, Džundub, žena od eh, Muhtara, pa se upitali šta imaš kaže, reći o njemu. Kaže, šta ću reći o njemu osim ono što kažete vi? Kaže, pa puste je. Pa su, kaže, doveli, doveli njegovu onaj drugu ženu, Amru bint Nu'man ibn Bešir. Kaže, šta ti kažeš za muhtara svoga muža? Kaže, rahmehullah, bio je pobožan rob od Allahovi robova i to dobrih Allahovi robova. Kaže, zatvorte je, a onda je ubite. Kaže, pa se udarala dok je nisu ubili. Jer ona smatrala također da on bio, šta, vjerovjesnik. Jest. Ubili su je zbog njenog kufra. Ebu Muhannef kaže, u predaj od Muhammed ibn Usfa da je Musab susreo sa Abdullahom ibn Omerom ibn Hatabom, pa ga je poselamio, pa kaže Ibn Omer, ko si ti? Kaže, ja sam sin tvoga brata, Musab ibn Zubair. Kaže Ibn Omer, aha, ti si, kaže, onaj koji ubio 7000 ljudi od onih koji su okretali prema Kibli u jednom danu. Živi dokle možeš. Kaže njemu Musab, bili su kjafiri, bili su sihirbazi. Kaže Ibn Omer, tako mi Allaha da si toliko ovaca kada je zaklo u jednom danu previše je. A nekamo li ljudi. Muhtar Ibn Ubej Ibn, uh, Ibn Ubej Ibn Abi Ubejde Thekafi Ibn Mesud, Ibn Amr, Ibn Umair, Ibn Auf, Ibn Afra, Ibn Umaira, Ibn Auf, Ibn Sahife Sakafi primio je njegov otac Islam u vrijeme Allaha poslanika sallallahu sallam a nije se susreo sa poslanikom sallallahu sallam i zbog toga većina istoričara ga ne bilježe među ashabe dok ga Ibn Athir spomenu u dijelu Ghabe. Omer ga je poslao sa velikom vojskom da se bori protiv Perzijanaca 13. godine, pa je u toga dana je poginuo kao šehid, on dana poginuo kao šehid, a sa njim je poginuo 4000 muslimana, onako kao smo već govorili, ako se sjećate, bitki, onako kad smo govorili, bitka na mostu. I ta bitka na mostu i most na onaj Tigrisu je dobilo ime po njemu. I do dan danas se zove most Ebu Bejd. Od djece je imao Safiju bint Ebu Bejd, bila je od pobožnih, dobrih žena bila je žena od Abdullaha ibn Omera ibn Hataba, a Abdullah ju je počastio i volio je zbog njene pobožnosti, njene privrženosti islamu. Umrla je za vrijeme njegova života. Njen brat Muhtar, onako kako smo već govorili, bio je na Sibija, mrzio je Aliju i to strašno je mrzio Aliju. Kad je bio kod svoga Amidže u Medajnu, rekao je svome Amidži kad bi ti uhapsio Hasana ibn Alija pa zatim da ga je predaš mu avi i na taj način ponizio bi stanovnike Iraka. Kaže njemu njegov Amidža, znajući šta on želi od njega, onaj, nemam potrebe, odnosno, loše je to što me naređuješ, naređuješ moje bratiću, iz od tog trenutka su ga šije zamrzle, da bi on postaje zaradio za služenje njihovu naklonost, ono to jeste, navodno, svetio se za Huseina i Huseinovu smrt, a ova je postao na hapšenje ili čak što više ubistvo Hasana radi Allahu anhu u Arba. Zatim, sam događaj sa Muslima ibn Ahilom ibn Abri Talibom, onako kako smo već spominjali, Muhtar je kasnije preuzeo odnosno, vlast nad Kufom i govorio je tako me Allaha, ja ću se osvijeti, ja ću ga pomoći. Kad je do Ibn Zijada došla ove njegove riječi, on ga je zatvorio, udario, na naredio da bude izbičan sa stotinu udaraca, a onda je, su poslali pismo Ibn Omeru <clears throat> da zatraže od jezida Ibn Muavije, da mu se smiluje. Pa je jezdi ibn Muavija naredio je onaj Ubejdula ibn Zijad da ga pusti. Pa ga je pustio iz zatvora. A on je okrenuo se prema Hidžazu i otišao do Ibn Zubeira, boravio jedno vrijeme u Meki, borio se sa njim protiv stanovnika Šama. Zatim su do njega došle vijesti od stanovnika Iraka, šta se dešava u Iraku, pa je se spremio i napustio Ibn Zubeira otišao u Irak. A onda je <clears throat> napisao Ibn Zubair pismo Ibn Muti, namjesniku Meki, da e, ga prihvati kao, kako da kažem, da ga ugosti onaj u, u kufi. Kaže, pa je javno obzanjivao, hvalio je Abdullah ibn Zubeira, a u tajnosti ga je kudio, vrijeđao i psovao. S druge strane je hvalio je Muhammed ibn Hanefije, pozivao da se ljudi okupe oko njega, koristio šije ili pristajalice šijata Ali ili šijata onaj, e, Husena ili Hasana i Al Beta, da se okupa, okupe oko njega. Zatim je iskoristio, kad se omasovalo, e, kad se omasovalo ljudi, da protjera namjesnika onaj kufe i da preuzme samu kufu. Ibn Zubair mu je vjerovao dakle, na samom početku, međutim, onaj, njegov čin oduzimanja same kufe, protirivanje Zubeirovu namjesnika je prekinuo odnose između njih dvojice. Također, malo prije smo spomenuli da njegov kraj je bio na rukama Ibrahima Avideštara, koji je bio povodom njegova vojska da, pobjede, da ga pobjede i da ga onaj opiju. <clears throat> Ovim se, kaže, završila jedna epoha crna epoha islamske istorije, posebno njegovog vremena i njegove države, to jeste države Muhtara, koji je za sebe tvrdio da prima objavu. Kaže, jednom prilikom je ušao Rufaja Kubabi, pa kaže, došao sam kod Muhtara, pa mi je bacio jedan jastuk, kaže da nije moga kaj brata Džibrila i onaj jabit, kaže, dao i ovaj jastuk, ali ne može, kaže, on sjedi na njemu. Kaže, Rufaja Kubabi, htio sam da isučem sablju, da mu odvojim glavu od tijela, A sam se kaže sjetio hadisa Allahova poslanika sallallahu alaihi sallam bilo koji vjernik da dadne sigurnost drugom vjerniku onaj, ako ga ubije, ja se kaže odrečim njega. Pa kaže u drugoj pred Allahov poslanika sallallahu alaihi sallam kaže makar se radilo nevjernik ako mu dadneš sigurnost onaj, i ubiješ ga, ja se odrečim od takvog čovjeka. Pa kaže, onaj, sustegao sam se da ga ne ubijem, iako je, kaže, tvrdio da mu dolazi objava. <clears throat> prenosi se od Ebu Hatim, Ibn Abi Hatima od Ikrimi, kada je došao sam kod Muhtara pa me je počastio i dočekao na najljepši način, a onda je rekao, hajde izađi među ljude pa im kaže nešto govori, odnosno poduči nešto o njihovoj vjeri. Kaže, izašao sam pa je došao neki čovjek pa kaže, šta ti misliš o objavi? Kaže, objava su dvije objave, jedna od Allaha, kaže Allah Đalšanu, bima uhajna i lejke hadal Kur'an, onako kako smo to objavili ovaj Kur'an, a druga objava je onako kako Allah Đalšanu kaže, u ketalke džalna li nebina, aduven šajatina, al insi, val džin, juhi ba'duhum ila ba'd zuhru fil qavli gurura. Mi smo ti, kaže, mi smo, kaže, dali svakom vjerovjesniku neprijatelja od šejtana ljudi i džina. Oni jedan drugima onaj objavljuju lijepe uljepšane riječi i varke. Kaže, pa se okupili htjeli su da me ubiju. Onda sam rekao šta vam je, ja sam kaj samo vaš muftija, vaš onaj gost, nemojte me dirati, ja vam kaj samo pričam ono što mi je rekao muhtar da vam kažem. Kaže pa su me pustili, odnosno poštedili su me. <clears throat> Tabrani prenosi predaj od Unese kćer Zejda ibn Arhama da je njen otac ušao kod Muhtara ibn Abi Ubejda pa mu je rekao o Ebu Amir još da vidiš kaj je samo Džibrila i Mikaila kako kaže dolaze meni kaže njemu onaj ti si propu i ti si gotov. Ti si od Allaha, kaže, manji od svega toga što se spomenuo. Lažiš na Allaha i na njegova poslanika. Dakle, bilo oni koji su se prostavljali, a sam Muhtar je znao da, da je lažo. Dobro. kada je Musab ibn Zubeir se ustoličio u Meki, postao je pismo Ibrahim ibn Meštaru da mu dođe, a u isto vrijeme Abdulmelik ibn Mervan poslao pismo Ibrahim ibn Meštaru da, da se njemu prikloni. Kaže, pa ibn Eštar ostao u nedomici kom da se prikloni, da li da ode u Kufu ili da ode u Šam. Kaže, pa je ipak odlučio da se prikloni Musab ibn Zubeiru, a onda ga je onaj ibn Zubeir, Musab ibn Zubeir počastio, dao mu položaj i onaj dao mu namjestništvo nad Mosulom, na jednim dijelom polotoka, Azerbeđanom, onaj Jermenijom i dao mu dakle također onaj vlast njemu i njegovim prijateljima namjesnicima kao što je bio Ubedullah ibn Abdullah ibn Muammar. Nakon toga je njega Musaba je smijenio njegov brat Abdullah ibn Zubair, nije ga više onaj uh, htio ostaviti u Basri, a onda je postavio njegova sina Hamzu ibn Abdullaha ibn Zubaira, to jest svoga sina Abdullaha odnosno Hamzu. Bio je poznat po, po tome, po hrabrosti, međutim, bio je problematičan. Kažu, jedno vrijeme bi davao sve što je imao, podijelio bi na lahom putu sve, svakome, god bio u njegovom društvu, a onda mi kaže, naišlo vrijeme, pa ne bi nikom ništa dao, do te, ljud, do te mire se ljudi patili oko njega. Kaže, pošto je bio teškog onoga, psihičkog stanja, jednom prilikom je Hamza ibn Abdullah ibn Zubair izašao iz, e, onaj, iz Basre i gdje god je naišao, uzimao od muslimana sve, sve što su imalo od imetaka. Nikom ništa nije htio da dadne, osim samo jednom kršćanu, ona je njemu je vratio onako kako mu doliku i njegov emanet. <clears throat> kaže, kad njegov otac čuo šta radi, kaže, Allah ga udaljio od nas, htio sam da se pohvalim pred Benu Mervanom, a on me je, kaže, osramotio. Zatim je, kaže, nastala 80, odnosno halalta 68. godina, pa ćemo inša Allah ta'ala idući put onaj, nastaviti sa 68. godinom. Sallallahu ala sayyidina wa nabina Muhammadu ala Muhammadu zakum Allah khair. كتبت قصيدتي وهنا على وهن لتسكيني وأرسل وردة معها فهل بالصفح تأتي